enjoni eh, melodica bose bakaba rero ko bari kuba tuganira ku byerekeye Eh, ingene umuntu ashobora gufatanya kuririmba akongera akawumuha inyanyutse mwarumvise yuko naho eh, baje bafise ibisa bigashaka gususa batuganiriye ku bitandukanye ijambo twatahanye hariho kuvuga bati mbega umuziki ndundi ushobora gutera imbere eh, biciye mu bicurangisho kavukire gute ko tuzi yuko hariho ibyuma nzungu bishobora guca muri studio bikagira inguvu nyinshi mbi birashoboka yuko eh, n'ibicurangisho kavukire ndundi umuntu ashobora kubiporogaramu nk'uko wabyita bigashobora eh, kugira icyo bimaze igice cya mbere twama turi ko turababwira ku byerekeye eh, amakuru tuba dufise akaba ari amakuru atandukanye uretse ibyo rero twaba dufise umuririmbyi aba afata umwanya munininya aza kutwigisha ko nabibabwiye uno munsi twaba dufise umuririmbyi yitwa akaba ari n'umuhunyenyuzi yitwa masitarenti turamuha ikaze muri za dusangane mwaramuzi cyane turashimiye yuko muri kino gitondo batumiza ku munsi wa mbere yuko nawe hazindutse arakavura utaracerewe ndibuka igihe cy'iwanje nk'uko bivuze yego eh, mwarakoranije abaririmbyi benshi eh. hariho abitwa bankunda abantu eh. hariho spokesman mm. hariho wewe hariho Yves hariho ba mukombozi hariho ba Halijo hari n'abandi n'abandi yego ama video yaburya bukwe yego nukuri ndagushimiye byabire muri studio wawe ibintu by'imva mutima sinzi ikintu nzoronka ndaguha nabo muri kumwe yego ndabonye muhinga bw'ivyuma ce bari yajisa none ndamubwiye ndashimye imiliyoni z'abantu ko hakurikira bastarebe yego ya ya clip video yiwe ya Burundi uretse ivyo akaba muri bukivyo yatubwiye kuvyerekeye amakaye uretse ivyo asigaye ari n'umumesha makuru wa televiziyo iraho mukaba rero mwumva ko twabwiye ko umwana azotwara isanganiro award uwo ari we wese akazokwama tuza turaronka akaryo eh, ko kuvuga ivyo arimwo vyose mu kanya rero turabona yuko mu buhinga bw'ibyuma eh, baturondera akaririmbo kitwa burundi turaye ko ku telefone hama tuce tuganira nawe turamurose ku telefone umuririmbyi spokesman mbona biciye bicika eh, sinzi yuko eh, ako karirimbo kaboneka imbere yuko duca tubura nk'umurazi ibintu za whatsapp hari gihe byankara cyane cyane iki winter turabonye yuko mu kanya isaseri byanka ya mu ndwi heze mbanzije gusaba ikigongo mu ndwi nagize ibikorwa byinshi nayo nabemereye ko vanderedi inzu ishirabona nk'uko mwama mubibona abandi bose babigenza iyo ndwi icangira ibikorwa byinshi ariko ino ndwi yasha ntinahera no guhera antuka arejo ndababwira uko bizoba byifashe kiripe ya burundi irajya ndashaka kugira ibintu icyo kibanza kiri ko hari ko na aka kantu ka afishe sinzi ko nigeze kukabarunkira mwana akabonye ufise amakaye yego ariko na nimero mushobora kuturonderako hmm. hanyuma ku byerekeye intuze naho iby'ubumesha makuru biryanzanza imbwe n'uraho ni ingabirano ni imwe mu ngabirano nyinshi nari mfise mhm. ariko nshize ahabona vuba mhm. oya sinzobyibagira na cyane cyane impamvu namwiyumviye ni kubera nzi ko ari umuririmbyi afise indoto jemara uhuh. afise yawe yavuye ahageze kandi n'izindi ndoto ziwe zikomeye abandi bashaka kuja kuja muri kiriya kiganiro cyawe bo bishobora yego cyane tuzotumira abantu bari bo bose apana ngo abaririmbyi gusa nawe urafise indoto turazi aho wavuye naho wageze eh, naho ugeze nawe wifuza gushika hari umukobwa ah, akunda kuhansigarira yitwa berize hano murashobora kudutelefona kuri none woshira pankarite bakandika bakabona ko handitse ko sipotisimani urumva ikibazo ni uko ubwishika muri parede zari abagusama ni benshi abakomisiyoneri hajya byiza rero urabarengana ukishikira indani urakoze cyane promoteur naho benshi bakunda kutwita ba tutari bo hariho aba hariho aba hariho aba mugabo ukavuga ati kuvyerekeye kare y'umuziki ivyo ivyo ku mande hmm. vuga uti jewe experience darose niyi nshaka kuganira n'abandi uguhaye eh, mwishura afashingwa utanguye kwigisha abanyeshuri bo iki eh, icya mbere nohera ko nuko umuziki ari ari business umva kuvuga ati umuziki eh, novuga ko ari nka entreprise entreprise kandi ikenera abakozi igakenera by'ukuri fond ya fonctionnement igakenera umwanya igakenera organigramme nka entreprise umva savadire umudirecteur igakenera abasekretari igakenera umva igenwa yonyene entreprise bifise ikibazo ca mbere woramatsko yaronkera umuziki ya kuri gushika ino saha mbeshijwe nawe urumva ubayeho kubera umuziki yego nakandi kazi mfise nkora eh, tubwire rero dufatire abo bantu bo bivyinira kugira baryoherwe canke bacura intimba canke ntumbazi aboye ku mpande tuko turaba abashaka kugira gukamisha eh, ne ya organigramme nakubwiye yerekana yuko muririmbyi yikwije kuko mu Burundi ivyo birabaho oh, mu Burundi ntibirashoboka kubaho neza mugabo biriko ari ari ari barabigirageza ariko ntibira wiyumviriye ah. ukagereranya simvuze ngo ngo ngo ngo e, e, eh. ico giharuro biyumvira mm. nk'abaririmbyi e, bagira carrière sosivuze mu magroupe eh, bo ari nk'umwe biyumvira ko bashika nk'abangaye bamaze kwinjira muri vya professionnalisme no kuvuga ko batunzwe n'umuziki oh, ngiranije apare kuko abarimba karaoke sene kuko bobo oh, ntago bagira nuze production rero wowe ni kuririmba ama live abashorera ububare hmm. nuko eh, nakubwiye yuko eh, umwanzi ufise usana hmm. mukeya kubera ko tudashaka kuyumva ico dushaka eh. gukuramo nuko nakwaje ikibazo kimuza kugarura mu kabiri hmm. ego aho uza aho uvuze kuvyerekeye ivy'umuziki mu kanya tuzokuvuga kuvyerekeye ibya production kuvyerekeye ivy'umuziki batubwiye ati kugira ngo umuntu avuge yuko ari professionnel nuko ko ashiramo umutaka kugira organigramme hanyuma agakamisha hanyuma uravuga yuko ku bwawe bo bari nka 10 kwijana ngira uvuga yuko abagira karaoke wowe ntibarimwo mugabo ugira ugira ugira ico soho ico bida eh, wasoho indirimbo muri studio akaronka amafaranga ntibarenga 10 kwijana mukanya rero uratubwira kuvyerekeye production naho nyene kibazo nikijya nyene babanza badusubizemo abacaye badushiramo akandi karibo kiwe nk'umunota umwe tugaruka muri studio za Radio Isanganiro hanyuma niyamara kucishura nawe muca gutangura kumwandika mutelefona cyangwa mutwandikire ari kibazo mufise hanyuma arico mwakuyemo mukitubwire arico mutatahukiye mukitubwire n'abari ngaho kugira ngo abishure sivyo ga master lens dukurikira ko nakaririmbo ce tugaruka muri studio za radio isanganiro kuganiro uburundi bwa eh, ivkori numwe muri abo babiri tudatevye rero twahejeje kuvuga kuvyerekeye umuririmbyi ubu rero Master Energy nk'umuhinyanyuzi eh, yeah arabura shaka kuvuga ati twumvise eh spokesman n'umuririmbyi yongera aba umukomersa hanyuma abamesha wa televiziyo ntivuga ati mbega kuririmba no no no no guhinyanyura birajana mu kanya duhava mm. tumera nk'abatera intambwe hari uwatanguye kutwandikira naho atubagije ikibazo kinini ngira nko mu masegonda mirongo itatu ashobora kwishyura ati mwaramutse Christian ndamukiriza mm. Master Land mbega yoba eh, yubatse kindi mbwira biografi yiwe yavukiye yize ibijanye n'umuziki urumva kubajije ibibazo eh, bitatu nca mu munyengozi nyine amashuri amashuri nashoboye kwiga imanite naho nashoboye kwimara neza ariko niyo nivo nari mfise ego hanyuma mm. production production uh, nuvuga ko uh, nakoresheje amarecherche yanje ku ma internet n'ahandi ariko nashoboye no gutembera muri east africa mu rwanda mhm. muri kenya muri muri Uganda niho niho hantu nashobora gutembera cyane ati bite savye namukiriza umutumira utitera imbere nk'umuzinga courage ikibazo uti mbega nka kanirimbo gashasha vuba uduha ndi Arlena Arlena imwaro wara ngo waruhanuye cyane aturakoze cyane ko waruhanuye arakoze ndibaza yuko irundi imwe reshashasha shashasha basha bashatse umwanya kuyiguta no kuyumva kuyisavura ukavuga shaka indirimbo bakakuronderera akabiti kakaririmbira ko mm. bakacafata eh, imashini bashatse nta n'ivyuma bakoresha nzungura mm. hariyo piano harimo bass harimo mm. accompagnatique hari abandi bavuze batubwira ngo habiterambere ndundi y'umuziki w'ikirundi hategezwa kuba biroroshye kuko mbere nibyo byoroshye gusumba biriya bindi kuko Uh, gusa bisaba yuko abari umushuraranzi ashoboye kubivuza mhm. simplement hama uh, aho gisirema turifata kugira ufate ibitara bisanzwe by'ikizungu mhm. navyo nyine turashaka baravuga yuko mhm. uh, gushira gitara kompanyi canke bass muri mu mashini byoroshye gusumba gushira inanga canke umuduri canke ikembe benshi gituma bivuga ko bibagora nuko badatahura umuziki um, w'urundi canke umuziki w'ikinyafrika ufite talent zitandukanye n'abazungu mm. eh, kuko umuziki wa R&B wumva umweshi turirimba amazuke use imyanya ine eh, imyanya ine nuvuga amata ane agenda agaragaruka ariko muziki w'ikinyafrika nuvuga ko uri mu bwoko bw'ama blues na jazz usanga ufite tanzi tatu tanzi tatu umva iyo utamenye kuvugiriza muri iyo muri muri mwanya hanyuma kuvyerekeye guprograma mm. akavuga ati eh, utarinze kuvuza live ukayisanga yibona ico kintu kirashikako birashoboka mugabo birashoboka oh. kugira bibe byogenda gute ariho ariho eh? aho tumaze kubikora tumaze kubikora ari n'indi mashasha muri ribye ntavuze izosohoka byakozwe uh-huh. muri Programation bavuze imisi make kama ishubita twitwa gusemporinga uh-huh. canke gufata ama echantillo y'amajwi ukayabika uh-huh. ukabika ku buryo no kwita bigihinduka abapolisi bashaka byumva bitwa samples dukoresha uko nubu dukoresha amasempo studio ivyo bintu gusa ni muri buri hari nk'ama microphone ashika nka 12 ushobora gufata ama angle nimba ari ari ari ari esima imwe gufata amahanga yose ashoboka ku buryo iza iza iza ifite karite ikwije ikwije ivyango ibisabwa frequences zose zishoboka mm. hama ukazibika ama samples hama byukuri kuvyerekeye kuririmba uvuga ko ari uh, ihinguriro ubigiranye n'ihinguro rya mm. ya Arfik nako navuga usibu mm. kote bucanyi baze kubgawe n'ibyo naho eh, hari ahantu tutaragira hari aho twageze mm. nta myaka iheze shinguriro risabidire yuko rirakenera kwa kundi eh, ah, muronka abantu baza ngaha kuriha cino kita ah, kumenyeka guhayanisha ibikorwa byabo nibiki naryo rirakenewe guhayanisha shanki cino cyo kwita publicité y'iryo zina rirakenera um, niyinguriro umuyobozi waryo ni jewe nijo ni PDG ariko riba rikeneye aba manager bo ku ruhande abo kwita aba agent etwari venefu zero zero tereze ediyeze urakoze cyane masitare ikibazo cya nyuma hari umuntu yanyandikiye um, nawe ntabisomye nk'umwigeme ngo ndamuhe nimero zawe za telefone ndazimuha uh, cyane ntiharagera ushobora kuronka inomero zawe zizewe kwandika ko eh. waza kuzimurungikira nta kibazo arafite chance yuko yofata ikibanza mu buzima bwawe uh, ikibanza eh, ah, yigerageza kwikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro nk'uko musanzwe mubimenyereye buri wa mbere nk'aya masaha ni umwanya wo kumviriza igice indirimbo zitanu abarinzi batanu igice gifasha abarinzi bakiri bato eh, kuvuga iby'akazi kabo na cyane akazi k'umuziki kugira ngo bashobore kumenyekana bamenyekanisha ibikorwa bafise kandi bashobore no gushika kure muri kazoza uh, ni radiyo isanganiro rero nk'uko musanzwe mubimenyereye kuri uno munsi wa mbere tukaba dufise umukishitsi wa mbere akaba ari umusore mbona akiri muto cyane kandi mbona ashajije mwaramutse mwaramutse mfise indirimbo zibiri imwe yitwa uri mwiza mugabo hariho n'iyindi shasha ikimoto ubushasha yitwa ndumuja ndumuja w'urukundo rwa Kristo. Eh, ni cyane ego ndabyumva ko uvuga uti ndumuja w'urukundo rwa kirisito none ni iki gituma we uririmba ushaka kuvuga ati ngewe landry ndahebye ejo narimo ndagiye kwinjira mu muziki bigenda gute eh, imana yaratanze ingabire zitandukanye rero muri izo ngabire zose irifuza ko ziyikorera rero jewe nasanze afise ingabire yo kuririmba ubw'ibyo ndamamaza ishimo ry'iyampamagaye ry'imana biciye mu muziki ndavuga ubutumwa bwiza biciye mu muziki ego hanyuma uba ufise iyihe ntumbero kugira ngo urishoboye kuririmba umuziki wawe eh, ufise intumbero y'uko abantu bose bariho ku isi bamenya imana namenye kuko ariko ubu ufise iyihe ntumbero uvuga ati ndashaka gushyika aha n'aha ni ikihe kintu uvuga ati objectif principal ituma wewe nka landry wiyumvira kuririmba eh, jewe objectif iri principal ndifuza kubona ah, ubutumwa ntanga buriko burahindura amasosiyete amasosiyete akabaho pahapo y'ubutumwa ntanga hari eh, dazi yuko aba artiste kuntora yoshobora ku gutora izi nimero 61 277 719 hama mba mucarama nibaza ko euh, no ku mamedia euh, rezo sosiyo bashobora kuntora twa landry percrin kuri facebook kuri instagram no kuri youtube donc mugabo nibaza ko mu bisanzwe cyatumye numva ko nuririmba byavanye n'ubuzima naciyemo maze guca muri ubwo buzima ni n'igihe cy'umwuzure harimo mw'iyo ndirimbo irasigura intaye wanjye ngo nakurikiranye icyatumye ndirimba ah, ego ariko rero umuntu oh, ashaka kuba yabyibaza ushaka nk'ubu ko wamaze gufata ingingo yo kuririmba tugiye ngo ndabigira umwuga ubu ushaka kuririmba kugira uze ku kimuri kazoza cyangwa numvise ah, ari umuntu amufashije gushika kure urashobora gutanga nka adresse yawe kugira ngo umuntu ashobora kuvuga ati shaka ko numvise ko radiyo ku radiyo sanganiro numvise constance ashaka kumufasha none nomuronka gute yuko nka gute umuntu ashaka gufasha umuntu ashaka kumfasha ntiyombura kuko ndafise akanimero ka telefone ndashobora kukaba eh, urumva ko igikorwa ca mbere nari mfise nuko nigisha abandi haba mu ma haba n'abandi ariko ubu nanjye ubu kubera ko maze kumenyekana nigishije benshi bashobora no kumenya ati uyu ni naka ni reveriye aririmbye cyo ituma ubu nanjye muri izo alubumu ngomba ko zisohoka nkagira amakiripe abantu nkaza kumugaragara ego umugambi wawe akazoza kazoza ni ukuvuga vision ufise icyitegerezo objectif muri kazoza wifuza usanga akenshi twebwe turirimba indirimbo za gosiperi z'ubutumwa bwiza ugasanga akenshi iyo turi ko turaririmba dukora dushobora kuronka intererano cyangwa abadushigikira ah, ntaho byatereye nicyo gituma uno munsi twebwe twiyungunganiza cyane nagiye hamwe nkiyungunganya kugira ngo ku nguvu zanje kugira ngo nshobore kugira icyo nkora jewe nyine abazomfasha bazomfasha kuri telefone nimero yanje ni mirongo itandatu na rimwe amajana atanu na mirongo ine amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu canke mirongo icyenda mirongo irindwi n'icyenda amajana indwi na mirongo ine